martxuna, lehen uh, de la aike, bizitentako uh, familia baizik ezian, geho ehorzketetan elizatik uh, eh, ezin ginen eh, igan, uh, hilaritat juiten ginen eta bon, hor hamar minutaz uh, ginak Ordin segurduk, uh, lehen uh, hortan uh, uh, izigarri latzia familientako Nihuan ikusi gabe, heben hile txin, geho hilarritan hamar minutaz eh, eginik, bon, latzia eta geho bai um, uh, jente guzia ez duk sartzen uh, lehizetan, zenta eman die George delako, delako bat hor uh, erosketentako eta hola.